om in ons uitlei, en die gerechtsdienaars het hier die woorde aan die rechters oorgebring, en die het bang geword toe hulle oor dat hulle Romeine was. Daarop het hulle gekom en hulle gesmeek en uitgeleid met die verzoek om uit die stad te vertrek. En nadat hulle die gevangenis verlaat het, het hulle na die huis van LDA gegaan, en hulle het die broeders gezien, hulle bemoedig en weggegaan.